Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del programa Esports al Dia. Aquest espai que, com sabeu, cada dia aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que un dia més som en Francesc Rodés, el control tècnic i qui us està parlant, Norma Vidal. Música Bona tarda, benvinguts tots i totes. Què tal, com esteu? Avui és dijous, dia 4 de desembre. Ja hem encetat aquest mes de desembre i ja gairebé arribem al final d'aquesta setmana. I amb l'arribada d'aquesta setmana, doncs també arribarà aquest cap de setmana que, malgrat ser esportiu, doncs també inclou una festivitat i és que dilluns vinent és eh, doncs, diada festiva a tot l'estat i també a Mollet del Vallès, però tot i això l'esport no s'atura i és que el proper dilluns tindrà lloc un acte molt important important per a la Molletense perquè presentarà tots els seus equips d'aquesta nova temporada. D'aquesta qüestió precisament en parlarem avui durant el nostre programa. A més a més també tractarem altres temes i parlarem amb l'entrenador del primer equip d'aquest eh, club de la nostra ciutat, el senyor Quico Montoya, perquè ens expliqui una mica quina és l'actual situació de l'equip i també doncs, què és el que va passar exactament en el darrer partit que el conjunt va disputar, on com sabeu es va acabar suspenent perquè doncs, la Molletense va acabar amb molt pocs jugadors i no va poder continuar jugant, ja que l'àrbitre doncs, en va expulsar uns quants. De tot això, doncs, en parlem avui aquí en el nostre programa. Així que ja ho sabeu, si no us en voleu perdre ni un sol detall, seguiu amb nosaltres. Comencem. Comencem. el nostre programa d'avui, tal com us dèiem, parlant de la Unió Esportiva Molletense, aquesta entitat de la nostra ciutat que aquest cap de setmana, concretament aquest dilluns 8 de desembre, que com sabeu és festiu, doncs realitzarà la presentació d'equips d'aquesta temporada. Es tracta d'un acte que començarà a les 10 del matí amb la desfilada de tots els conjunts de l'entitat i finalitzarà a les 12 del migdia, quan es durà a terme un amistós del primer equip contra l'Arenys de Mar. Així doncs, es tracta de la presentació en la que podrem veure tots els equips que formen part d'aquesta temporada d'aquesta entitat. A més a més, eh, doncs, hem de dir que, evidentment, aquesta presentació es durà a terme al camp de futbol municipal de la zona sud, on, com sabeu, juga la Unió Esportiva Mollatense. Nosaltres avui hem volgut conèixer amb més detall en què consistirà aquest acte que aquesta entitat organitza aquest cap de setmana i també conèixer una mica quina és l'actual situació del primer equip de la Unió Esportiva Molletense des del punt de vista del seu entrenador, el senyor Quico Montoro. Montoya. Per aquest motiu i també per parlar dels fets que van succeir en el darrer partit, tal com us dèiem a la presentació del programa, doncs avui tenim amb nosaltres aquesta persona, en Quico Montoya. Per això, abans de res i primer de tot, aprofitem per saludar-lo. Muy buenas tardes, señor Montoya. ¿Podría explicarnos exactamente qué es lo que ocurrió el fin de semana pasado en este partido y por qué finalmente acabó siendo suspendido? Bueno, la verdad es que el partido de domingo fue <laughs> marcado un poco, como bien dices, por las por las incidencias, pero todas fueron por parte del equipo contrario. Nosotros en todo momento supimos estar en el partido y, bueno, ir a buscar los tres puntos que lo que, en principio nos habíamos marcado. Ellos, a partir de que el marcador se les puso en contra, pues sí que empezaron ya a perder un poquito los papeles y bueno, hubo un par de expulsiones y luego el público ya increpó a, los linieres y el árbitro decidió finalizar el partido antes de antes del horario. <laughs> Faltaban 12 minutos y el marcador ya, bueno, como bien sabes, reflejaba un 1-4 que lo dice casi todo. En este caso, eh, este, estos minutos de juego que faltan ah, por disputar, ¿se llevarán a cabo o tenéis alguna noticia de cuándo se hará? Hombre, el fallo, el fallo de competición me parece que será entre hoy y mañana, pero por la experiencia me dice que esos partidos se suelen dar por finalizados porque el infractor eh, ha sido el el equipo que iba perdiendo, ¿sabes? Entonces no pueden reclamar prácticamente <laughs> nada porque han sido ellos los que han provocado prácticamente la expulsión, ¿sabes? La, suspensión del partido. Desde su punto de vista, teniendo en cuenta eh, que es eh, técnico de este equipo, de la Molletense, y pues tiene experiencia en este tipo de situaciones, eh, ¿qué, ¿qué, opinión le merecen este tipo de comportamientos en el terreno de juego? Bueno, es que eso no, no, gusta, no gusta verlo. Por desgracia, aún quedan algunos equipos así, algunos campos peligrosos, y el Pomar es uno de ellos. Eh, es un equipo que, bueno, la clasificación no está muy bien, y bueno, pues eh, están muy nerviosos, están muy tensos, y tienen. El, el equipo en sí, los jugadores, tampoco tuvieron un comportamiento muy malo, principalmente fue un poco el público. Y la, expresión que me parece es que esto hay que erradicarlo y intentar que desaparezca de una vez por todas. Bueno, dejando de lado este pequeño altercado que sucedió el fin de semana, también queremos hablar un poco del fin de semana que viene, que es una cosa un poco más, más positiva, vaya, y hablar un poco de esta presentación que se llevará a cabo el lunes, el día 8, de los equipos de la entidad y que luego pues eh, tendrá lugar este partido que disputará el primer equipo de la Molletense. ¿Nos puede contar un poco qué es lo que se verá el lunes? Bueno, la verdad, como bien dices, el lunes es una fiesta del club la presentación de los equipos de base y luego pues como colofón habrá el partido del primer equipo que esperamos que sea la fiesta redonda y consigamos la victoria y podamos brindarla a todos los niños que ahí habrá presente y, a los padres también, a todos los socios en general. Esperemos que sea una fiesta y con un final feliz. ¿Usted tiene conocimiento de cuántos equipos actualmente forman parte de esta entidad? Bueno, creo que son 11, si no me equivoco. ¿De cuántas personas estaríamos hablando aproximadamente? Cuenta una media de, 17, 18 por equipo, pues, pues sobre unos 200 personas nos vamos a juntar allí en el campo, más luego los invitados que estarán fuera presenciándolo. ¿Y el partido que disputará el primer equipo de la entidad es el que corresponde a esta jornada de liga o es un amistoso adicional que llevan a cabo? No, no, no, es el de la jornada que hemos pasado al lunes aprovechándolo de la presentación y bueno, nos enfrentamos a la Mar, un equipo de media tabla y pensamos que bueno vamos a intentar de conseguir la victoria y poner el fin de fiesta a toda la presentación del club. Mm, teniendo en cuenta esto que nos comentaba de que se mm, juegan contra este equipo de la parte media de la tabla, donde pues eh, digamos que la Mayortense también se encuentra más o menos en esta zona media de la tabla, eh, ¿qué valoración hace del actual estado del equipo, de cómo están yendo las últimas jornadas y sobre todo teniendo en cuenta que dentro de muy poquito pues ya se finalizará, mm, se paralizará esta primera etapa de la competición porque llegan las vacaciones de Navidad y todo esto? Bueno, el equipo está mostrando, mostrando un tono un poco irregular en cuanto a resultados. Fuera de casa, yo creo que el bagaje de victorias es bueno, pero nos estamos mostrando un poquito menos fiables en casa. Vamos a ver si conseguimos, como bien dices, antes de terminar el parón, de llegar al parón, de conseguir amarrar estos dos partidos que nos vienen y bueno y pasar unas navidades felices y bueno y, coger intentar una, regularidad más grande de cara para la segunda vuelta e intentar subir los puestos, para subir los puestos de arriba. Muy bien, pues en principio esto sería todo. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y mucha suerte de cara a los próximos partidos y también pues de cara a esta jornada festiva que llevarán a cabo el próximo lunes en el campo de la zona sur. Pues muchas gracias a vosotros también por, por llamar. Merci, hasta otra. Doncs ja ho heu sentit, això és el que ens comentava el tècnic d'aquest equip, en Quico Montoya, el tècnic del primer equip de la Molletense, que explicava una mica què és el que va ocórrer en el darrer partit, tal com us vam comentar dilluns, que va haver de suspendre's degut a aquestes nombroses expulsions i aquestes agressions verbals que va patir l'àrbitre del partit eh, que jugava la Molletense contra el Pumà. Així doncs, eh, com deia Quico Montoya, el més probable és que aquest partit eh, finalment no acabi jugant-se, no acabi recuperant-se, ja que es tracta d'uns 10 minuts de partit, els que queden pendents per jugar, però tot i això, com que la Molletense anava guanyant per 1 a 4, doncs eh, imaginem que finalment no es durà a terme aquest eh, partit i quedarà doncs, d'aquesta doncs, manera el resultat a la taula classificatòria. La propera setmana, com explicava Montoya, el proper dilluns, la Molletense juga contra un nou rival, l'Arenys, i veurem què és el que passa. Tot plegat en aquest ambient festiu que us recordem que començarà partir de les 10 del matí amb tota la presentació dels diversos conjunts que aquesta temporada conformen aquesta entitat, la Molletense de la nostra ciutat. Així que ja ho sabeu, si voleu participar-hi, si voleu assistir a aquesta jornada en la que podreu veure tots els jugadors de l'entitat, serà a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia de dilluns vinent al camp municipal de la zona sur. I amb aquesta informació hem arribat ja gairebé al punt de tres quarts. Nosaltres ho deixarem aquí i tornarem a ser amb tots vosaltres demà divendres amb més informació esportiva sobre la nostra ciutat. En aquest cas, divendres, com sempre, aprofitarem per parlar dels diversos equips de Mollet del Vallès i dels seus habituals partits de cap de setmana. Repassarem una mica com està la competició a nivell futbolístic i sabrem quines són les cites que els conjunts de la nostra ciutat tenen previstes de cara a aquest dissabte i aquest diumenge. Això sí, tenint en compte que hi ha conjunts que aquest cap de setmana descansen, aprofitant la festivitat del dia 8 de desembre. En aquest cas es troben, per exemple, el recanvis Gaudí Mollet i també els nois del Mollet Hockey Club. Així que parlarem essencialment de futbol demà divendres i sabrem una mica com estan les coses en aquestes categories en les que juguen els nois de la nostra ciutat. De tot això, doncs, en parlem demà aquí a partir de dos quarts. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins fins demà. Esports del dia.